أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل مصطفين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تعبد وبعد نريد današnje posljednje posljednje predavanje predavanje iz hadisa sa profesorom Abdulvarsom Ribom i inša Allah i sa njim što se njega tiče znači završavamo ovo je posljednje njegovo predavanje na ovom kursu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Poštovana braćo i sestre, na početku zahvaljujem Allahu svevišnjem gospodaru svjetova na svim blagodatima, a posebno na blagodati imana i upute i donosim salavat na poslanika, Allahovog miljenika koji nam je dostavio objavu, dostavio nam istinu i ukazao nam na pravi put. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kao što je najavljeno, danas ćemo govoriti iz hadisa o jednom svakako bitnom i značajnom hadisu, iako je kratak, u sebi nosi mnoštvo poruka, mnoštvo pouka i posebno je aktuelan u ovom vremenu, jer odnosi se na jednu temu o kojoj i te kako treba često govoriti, a to je tema stida. Stida. Inače, hadis je li na arabskom glasi, a nebi Hureyre radijallahu anhu kal, قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان U prevodu ovaj hadis glasi, jeli, kojeg prenosi Abu Hureyre od poslanika, alaihi salatu wasalam, da je rekao, iman se sastoji od 60 i nekoliko ogranaka ili dijelova. A stid je dio ili ogranak imana. hadis bilježi Buharija. Znači ovo je e, tekst kojeg je zabilježio Buharija. Sličan hadis bilježi muslim, jel? A koji je malo širi, pa se navodi da se iman sastoji od 70 nekoliko ogranaka. I da je najveći vid imana da sto riječi la ilaha illallah, a najmanji vid imana je uklonuti ono što smeta ljudima na putu. Mi ćemo govoriti danas znači o dvije teme. Prije svega dotačemo se na početku značenja imana. Mi smo nekada i govorili o, to, o toj temi komentarišući hadis, onaj veliki hadis o islamu, imanu i ihsanu, jel? Kada je Džibril došao da poči poslanika, alaihi salatu wasalam, i pitao ga je šta je to islam, pa mu je odgovorio, jel? Pa šta je to iman, pa šta je to ihsan, to su stupnjevi ili ili stepenovi vjere isla, stepenovi vjere islama jel? kaže poslanik alejhi salatu vesselam iman se sastoji od 60 i nekoliko ogranaka ili dijelova inače je termin iman u nas se prevodi kao vjerovanje je mada to ovaj nije precizan prijevod iman znači je šire značenja i obuhvata ne samo vjerovanje, akidu, ono što je, jeli, što je u našim srcima, što, što vjerujemo, nego obuhvata i obrede, islamske obrede, obuhvata svako dobro djelo, obuhvata moral, obuhvata ahlak, jel, naše ponašanje. Znači sve riječi, sva, e, znači sva dobra djela, bilo da se radi u našim postupcima ili riječima, obuhvata iman. Kao što vidimo iz ovog primjera, da je poslanik ali salatu selam rekao u hadisu kod muslima da je iman i uklonuti, odnosno dio imana je uklonuti ono što smeta ljudima na putu. Znači vidimo da je islam cjelokupna sveobuhvatna vjera koja obuhvata sve segmente ljudskog života. Od, od onog najvećega to su to je priznavanje samo Allaha za Boga i onog najnižega to je uklonuti prepreku prepreku ili ono što smeta ljudima na putu. Najmanji vid imana. Znači, iman je nešto sveobuhvatno i mi nećemo upotpuniti svoj iman dok ne upotpunimo sve ove ogranke i dijelove. To vam isto, recimo, neka ovaj, piramida koju slažemo, jel, ili neka ovaj, građevina koja se slaže od određenih dijelova, elemenata, Znači nećemo potpuniti tu građevinu dok svaki element ne stavimo ondje gdje treba na njegovo mjesto. Zato poslanik alaihissalatu wasalam je u mnogim hadisima govorio nećete biti potpuni vjernici. Nećete upotpuniti iman dok ne uradite to i ovo i tako dalje. Navodi se nekoliko primjera. Znači, psanik Ali Islalatu Salam je često govorio, nećete upotpuniti svoj iman dok ne budete takvi i takvi ili dok ne budete radili to i to. Znate li neki primjer hadisa koji počinje ovako? Nećete biti potpuni vjernici dok šta? Znači, jedan od poznatih primjera hadisa jeste nećete biti potpuni vjernici dok svome bratu, muslimanu, ne budete željeli ono što želite i sebi. Naravno, misli se na dobro. Jer čovjek može sebi željeti zlo i onda ne smije željeti to svom bratu. Kaže, želim sebi, želim i njemu to ne može. Čovjek dođe, nađe se često, jeli, <clears throat> u situacijama kada, u iskušenjima i tako dalje, kada priziva sebi zlo, moli Allaha za zlo. To je zabranjeno, jel? Čovjek u musibitima, iskušenjima mora biti strpljiv. Znači, mnogi iz hadisi u kojima poslanika, ali i sada tu se nam kaže, nećete upotpuniti iman, Znači dok ne budete činili to i to i tako dalje. Znači mi možemo imati osnovu i temelj imana. To je ono vjerovanje u Allaha i one imanske šarte. I onda svoju vjeru tu građevinu nadograđujemo. Nadograđujemo, upotpunjavamo. Može li se postići ovaj stepen vjere? Da želimo svome bratu i ono što, ono što želimo i sebi. Je li teško dostići taj stupanj vjere? Je li teško dostići? Nije, mislim da nije teško. Za prosječnog vjernika, prosječno jel dobrog vjernika nije teško dostići taj stepen. Znači da mu želi dobro kao što želi i sebi. Međutim ima veći stepen iza toga je to je da više voli svome bratu nego sebi. To ako je bilo prisutno ovakvih slučajeva, jel, to je u prvim generacijama shaba, jel, tabina, to je danas, možemo kazati, vrlo rijetko ili skoro da se ne može naći da čovjek voli više svome bratu nego sebi. Dođete, ali nekad je viška nešto. Dođete, nađete se u situaciji kada vam je nešto prijeko potrebno i u, znači u prilici ste da to dobijete, međutim potrebno je vašem bratu. Znači ima istu potrebu. U tom slučaju znači ako želimo postići ovaj stepen moramo njemu dati prednost. Iako nam je samima potrebno. O tome govori Kur'an, jeli? O prvoj generaciji ashaba, da su oni davali prednost svojoj braći, mada i njima samima bilo potrebno. To je vrhunac vjeri. To je vrhunac vjeri. To ne znam ja danas, ovaj, da, da, iako postoji ljudi u ovom vremenu takvih, onda su vrlo, vrlo rijetki. Vrlo su rijetki. Znači, ovo, ovo prvo, utiče na potpunost našeg imana. Mi uistinu nećemo biti potpunog imana dok ne potpunimo ove stvari kome apsolanika ne islata se nam govori. Prije svega, znači dok ne budemo svojem bratu željeli ono što želimo i sebi. Nećemo biti potpunog imana. Dok e, možemo upotpuniti iman bez ovog vrhunca, znači nije obaveza, odnosno nije uvjet da bi upotpunili iman da više volimo svome bratu nego, nego sami sebi. Zbog čega se stid uvrštava u iman, a ne u islam. Zbog čega se stid spominje unutar imana, a ne unutar islama? Znači, mi smo govorili da su islam određena djela, šehadet, namaz, puz, ekad, hađ, jel? Međutim, ovdje se iman spominje, ne spominje se sa ovim djelima, sa islamom, nego sa imanom. Da bi ovo shvatili, moramo znati šta je to iman. Šta je to iman? Znači, stid se uvrštava u iman zbog toga što može biti <clears throat> što stid može biti samo produktom duboko korijenjenog imana u našim srcima. Znači, ako u našim srcima nije ukorijenjen iman, i ako nije ovladao našim srcima, znači to čvrsto vjerovanje, bez sumnje, bez kolebanja, onda ne možemo postići ovu vrlinu stida. Zato ćemo naći mnoštvo ljudi koji <clears throat> i klanjaju i posteje, i obavljaju i druge vjerske obaveze, međutim, fali im stida. Nemaju stid. Ili im je vrlo tanak, vrlo slab. I zato ćemo naći jel, da, da, da, da takvi ljudi, da im svašta u obraz, kaže ono, može stati. Svašta mu obraz može stati. Nije ga stid kazati ni ovo, ni ono, ni uvrijediti drugog i tako dalje. Znači, zbog toga je ima ovaj stid produkt imana, a ne islama. Čovjek može primiti islam, tek ušao islam, kao oni beduini, oni ovi, jeli, ovaj, čobani koji su primili islam, pa, pa su rekli mi smo mu'mini, to jest mi imamo iman. A, a poslanik Ali Isra nam je rekao, ne, vi ste muslimani, niste još dostigli taj stepen imana, da vam je vjera čvrsto i duboko u vašim srcima. Kada to postignete, onda ćete biti mu'mini, pravi mu'mini. Postavlja se pitanje koje je veoma bitno, šta je to stid, kakva je to osobina, i koje su vrste stida. Šta je to stid i koje su vrste stida? Islamski učenjaci e, definišu stid kao karakternu osobinu. Osobinu našeg karaktera koja se ogleda u izbjegavanju i nečinjenju neprijatnosti. Znači stid je osobina, karakterna osobina čovjeka koja se ogleda u tome da izbjegavamo neprijatnosti, znači izbjegavamo i mi ne činimo, i ne činimo ih drugima. To je stid. Koje su vrste stida? S obzirom na porijeklo, stid možemo podijeliti na urođeni i na stečeni. Na urođeni i na stečeni. Naravno, svako od nas se rađa sa određenom dozom stida. Svaki čovjek se rađa sa određenom dozom stida. Neko to više naslijedi u svojih predaka, neko manje. Neko Međutim, svi imamo osnovu. Osnovu, znači te osobine koju možemo nadograđivati kroz svoj odgoj u djetinstvu, u ranoj mladosti i u znači, kasnoj mladosti i tokom svoga života. Znači, stid imamo osnovu i trebamo ga uzgajati i nadograđivati kao osobinu. Niko se nije rodio bez stida. Znači, ovaj urođeni stid s kojim se čovjek rađa, To je stid e, na osnovu kojeg se razlikuje od životinje. Životinja nema stida. Životinja nema stida u ovom smislu koje mi govorimo. Znači životinja nema stida u onom širijetskom smislu. Znači svaki čovjek se rodi sa određenom jel, dozom stida sa tom osnovom, e onda kako čovjek odrasta, stice ili povećava i učvršćuje u zavisnosti od sredine u kojoj odrasta, porodici, okoline, škole, društva u kojem živi itd. Stice povećava i učvršćuje, znači nadograđuje ili slabi i nestaje. U zavisnosti opet kažem od sredine i okoline u kojoj, u kojoj odrastamo. Znači onaj čovjek kojeg njegovi roditelji, ono dijete kojeg njegovi roditelji odgajaju sa osobinom stida od malena, ono će, ta osobina će pustiti duboke korijene u njegovom karakteru i ona će se zadržati tokom cijelog njegovog života. To je, to je istina koju niko ne može pobiti. Znači, dijete koje je odgojeno sa stidom u porodici, znači, koja je muslimanska porodica, može biti nemuslimanska, jel? <clears throat> Ono će tokom cijelog svoga života, tokom cijelog svoga života, donosi sa sobom tu svoju osobinu, ako je ona pustila duboko korijene, jel? Jer čovjek kada izgubi stid, onda se spušta na stepen životinje. Kao što je, nažalost, sa većinom današnjeg svijeta. Sa većinom današnjeg svijeta, zato i kažem da je bitno govoriti o ovoj osobini, naročito u, naš, u našoj sredini, u našim okolnostima, jer u istinu ono što je poražavajuće jeste da, da su ljudi izgubili stid. Da su ljudi apsolutno izgubili stid skoro da kod većine svijeta da ne možemo naći ni minimum stida. Ni minimum stida. Naročito kod omladine ovog doba. Kod omladine ovog doba stida skoro da i nema. Još se zadržao kod onih malo stariji, jel međutim i kod njih pomalo i postepeno iščezala. O tome ćemo malo kasnije, o tom nestanku stida. Znači koliko je stid kao osobina važna, najbolje govori činjenica da da se spominje u mnogim hadisma poslanika ili salatu wasalam. Po ovaj, između ostalog, ovaj hadis da je stid dio vjere, <clears throat> onda hadis kojem poslanik ili salatu wasalam kaže, svaka vjera ima svoju narav, odnosno nešto po čemu je prepoznatljiva, neku osobinu po kojoj je prepoznatljiva. A kaže narav, ove vjere je stid. Znači, osobina karakterna osobina po kojoj je prepoznatljiva ova vjera je stid. Zbog čega još značajan stid? Zbog toga što je stid prepreka ili štit između nas i grijeha. Jedan od razloga zbog koji čovjek ne griješi, izbjegava grijehe, jeste da da se stidi. Koga se stidi? Stidi se i Boga i ljudi. Stidi se i Allaha i ljudi. I to je pozitivno. Prije svega moramo se stidjeti Allaha. Znači njegove veličine njegove milosti, njegove dobrote prema nama i da zbog toga ne činimo grijehe prema njemu. A trebamo se stidjeti ljudi, jer to isto može biti motiv da ne griješimo. Razlogom da ne griješimo. Zato je u nas poznata, jel u narodu poslovica, ne stidi se ni Boga ni ljudi. To su oni ljudi koji, znači, su u potpunosti izgubili stid, nema ni zehre stida, znači, u njihovom karakteru. <clears throat> Znači, pravi vjernik, mi kažemo pravi vinik, onaj mu'min, on, njega ne možemo zamisliti bez osobine stida. I pravi vjernik ima stid i on se prije svega stidi sa Allaha da griješi, a istovremeno se i boji Allaha, strahuje da, da griješi, a također ga je stid i ako učini neke grije pred ljudima, stid ga je od ljudi i to je pozitivno. Zato trebamo sakrivati svoje grijehe, to je znači e, ispravan postupak da svoje grijehe i mahane sakrivamo, ne da ih odajemo. Ili ne daj Bože da se njima dičimo. Znači stid od Allaha subhanahu wa ta'ala je najbitniji. Koliko je stid važan, znači kao dio imana govori i to da je nestanak stida u društvu ili među ljudima preznak sunnjeg dana. U jednom od hadisa, el kojeg bilježi muslim, stoji da je e, od preznaka sudnjega dana nestanak stida. Kada se izgubi stid među ljudima. I on se postepeno kroz historiju gubio, jel? Uvijek su one, one priješnje generacije bile stidnije, odnosno bile su bolje okičeni ovom osobinom nego ove generacije koje dolaze poslije. Sve tako. I prije 50 godina ljudi su imali više, više stida nego što ga imaju danas, a posebno omladina, kada je u pitanju omladina. Znači, jedan od preznaka sudnjeg dana je nestanak stida na zemlji. Možemo slobodno kazati, osim u rijetkim podnebljima i zemljama, da je, da je stid, ovdje kad govorimo o našem jel, podneblju, da je skoro iščezno osim kod pojedinaca i kod grupica. A to ćemo potvrditi činjeničnim, činjeničnim primjerima, vidjet ćemo. Jel. Također, poslanik <clears throat> Alihi Salatu nam kaže, ono što je ostalo ili što se prenijelo od prošlih poslanika je izreka, ako nemaš stida, onda radi šta god hoćeš. To jeste, ako nemaš te osobine, onda u tvoj obraz može sve stati. Nema ništa da te spriječi da griješiš. To je tumačenje hadisa. Ako čovjek izgubi stid, onda je sve moguće od njega. Sve moguće ne, ne, nećemo govoriti o tome da ne pada Allah na seždu. Nego da čini najgnusnija dijela, najgnusnije zločine, ne tajno, nego javno. Pa ćemo čuti kako je čovjek, ne uzbila, da Allah sačuva, e, silovo majku, sestru, pa čak i čerku, takve primjere. Znači to su ovaj to su situacije kada apsolutno nema nikakvog stida, ni od Allaha, ni od ljudi. Zbog toga je bitno, draga braćo, poštovane sestre, zbog toga je bitno da prije svega kod sebe uzgajamo tu osobinu stida, da je sačuvamo, da našu djecu odgajamo u duhu, znači te osobine, da tu osobinu ugrađujemo u njihov karakter, da ih, da ih čuvamo, znači, tokom mladosti, da ih navikavamo na, na stid i tako dalje, jer ako to ne uspijemo dok su djeca poslije će biti sve teže i teže. Međutim, ovdje je bitno napomenuti da postoji stid u vjerskom značenju, širijetskom značenju i stid kod nekih ljudi koji ga, koji ga tumače na svoj način. U šerijetskom značenju stid je ono što sprečava čovjeka da čini jeli, i da govori ono što ne valja i što je neprijatno. Da govori, da čini bestidna djela i da govori bestidne riječi. To je stid u šarijetskom značaju. Dok danas kod nekih ljudi, znači u nekim, po nekim njihovim ličnim mjerilima, jeli, stid je nešto sasvim drugo. Danas se ljudi stide stvari koje trebaju, kojim trebaju biti dika i čast. Ono što je negativno, taj stid koji je negativan, pokuđen je stid od vjeri. Stid od vjerskih propisa stid od svojih, znači od svoje vjerske tradicije, od svojih običaja koji su znači usko vezani za vjeru, stid od uh, izvršavanja vjerskih znači obaveza, stid od uh, vjerskog imidža, odnosno vjerskog izgleda, sve to stid koji je pokuđen i koji je zabranjen. Nažalost, danas, danas roditelji uče i odgaju svoju djecu da se stide vjere, da se stide onoga što je vrijedno, a s druge strane postiču ih i daju im postrijek da se ne stide onoga što je, što je loše, što je bestidno. I zato ćemo naći da nam je omlada danas ovako kako jeste. Da je u potpunosti izgubila stid. Ja apsolutno mogu i odgovorno kažem da je danas većina omladine apsolutno izgubila stid. Nema ga. Nema ga. S obzirom na podatke, jeli, određene podatke i kretanje među omladinom koja su mi dostupna, jeli, mogu na osnovu toga slobodno tvrditi da je danas omladina izgubila stid. Zato, draga braćo, vama kojem Allah ukazao milost, jeli, i upute vas na pravi put, trebate cijeniti to što vam je Allah dao i čuvati, i dičiti se time, biti ponosni, dostojanstveni, jer ono što vi imate, to je vrijedno. Bez obzira što je većina ljudi, ovaj, što je većina ljudi u zabludi, što luta, to je, to je Allahov sunnet, Allahova zakonitost na zemlji. Ako, što kaže uzvišen Allah, in tuti asfar man fil ardi yudillu kan sabilillah ako bude slijedio većinu ljudi na zemlji oni će te sa Allahova puta odvesti i u drugom ajetu uzvišeni kaže eli a ti ćeš vidjeti jeli, da je većina ljudi nezahvalna to je da većina ljudi da ovaj da ne znaju za svoju vjeru da se ne osvrću na to šta je zabranjeno šta je dozvoljeno prema tome moramo tu osobinu kod sebe jeli, uzgajati, moramo je štititi i dičiti se njome, jer u istinu ako izgubimo stid, u velikoj smo opasnosti. Ja zbog čega ovo govorim? Zbog toga što ima mnoštvo ljudi među omladinom, jeli, mnoštvo omladine koji su se određeno vrijeme držali vjeri i okitili se tim pozitivnim osobinama, međutim vremenom počeli su malo da, kako su počeli da slabe, jeli, da, počeli su da gube tu osobinu stida pa ih, pa ih više, jeli, nije stid činiti određene stvari, postupke, od koji su se grozili prethodno, jeli, prije par godina. Više nije stid da govore određene riječi, da se nađu na određenim mjestima i tako dalje. Znači, mi se trebamo ponositi našom vjerom, našom uputom, našim, našim islamom, našim karakterom, moralom i treba, bez obzira što je većina ljudi, što većina ljudi ne misli tako i što većina ljudi se ne ponaša tako. S obzirom da je stid veoma važan element vjere, neprijatelji islama su, znači kroz historiju, pokušavali i uspjevali da naruši taj element, da ga sruše ili da ga oštete i borili su se i vodili ratove protiv ove vrline i protiv znači to karaktera u tome su kažem uveliko uspjeli uveliko uspjeli jer ono što danas vidimo na našim ulicama to su posljedice i rezultati rezultati ova njihove kampanje i njihovi njihovih ratova tih moralnih ratova oni su uspjeli da muslimanima naturi svoj način življenja svoju kulturu življenja to je danas postalo normalno nenormalni su po njima oni koji ne žive tako koji se ne nosi razgoličeno koji se ne ljubakaju i ne osamljuju po parkovima i dalje da ne govorim po ovaj šumama i tako dalje, to je to je način i kultura življenja koja je nažalost prihvaćena od strane pri svega omladine. Zbog čega su uspjeli? Uspjeli su zbog nas. Zbog našeg, ne, našeg nemara, zbog našeg nerada i mi na tome planu trebamo raditi, širiti moral, širiti e, ovaj osobinu stida, posebno među omladinom, biti ovaj agresivni u tome. Ne mislim bukvalno, nego biti ovaj, naturati omladini taj moral. Biti im dosadni. Da im postanemo dosadni u tome. To je naša obaveza prije svega. Obaveza pred Allahom subhanahu wa ta'ala bez obzira kakvi će biti rezultati. Allah daje rezultate. Ko će prihvati, ko neće. Jel? Jer ono što danas vidimo, ovu opću razgoličenu, draga vraću, to je poražavajuća činjenica. To je poražavajuća činjenica. To nije bilo pri, ni prirata. Ovako nije bilo ni prirata oni koji se sjećaju. A kamo da ne govorimo prije 50 godina, <clears throat> kada su naše nane i majke čuvale svoj stid koji se najviše ogleda u ovom razgoličavanju. Danas, znači kriza tog stida i nedostatak stida, najviše se ogleda u ovom razgoličavanju i nemoral koji je raširen na svakom koraku, koraku oko nas. Mi, kažem, prije svega moramo voditi borbu protiv tih neprijatelja islama i protiv njihovih podvala koje nam podvaljuju nama i našoj omladini i da maksimalno ulažemo trud da pozivamo ovaj, čednosti, da pozivamo, pozivamo stidu, dostojanstvu i da na tom planu jeli, ne želimo ni svoga vremena, ni svoga novca i bilo kakvog truda. Ali ono što je najbitnije jeste da eh, radimo na usađivanju čvrstog imana u srcima naše omladine. Ako uspijemo to, znači da usadimo čvrst iman u srcima naše omladne, onda ćemo uspjeti da izgradimo i sve ostale potrebne osobine, između ostalog i stid. To je osnova. Jer kako govoriti, kako govoriti o stidu nekome ko apsolutno nema pojma o vjeri? Ako govoriš o stidu, treba stidjeti. Po... Šta se stidi kad sam se ja navikla ovako da hodam i da ovo radim što radim? Jednostavno, takav je grijeh. Ljudi se vremenom navikavaju da im da im recimo neki gnusni postupci, neki grozni postupci, koji su možda u prošlosti za njih bili takvi, postanu normalni. Normalni. Prije recimo 40-50 godina e, djevojke u to vrijeme nije bilo je sramota da iziđu recimo bez marami. Bez jemenije i tako. To su bili običaje današ, našeg naroda. Međutim, danas apsolutno, danas djevojke koje su pokrivene, one su rijetke, pojedinci, u svojim sredinama, u školama, na fakultetima i tako dalje, smatraju se nazadnim od, od većine jeli, njihovih vršnjaka. Znači, to je naša stvarnost i naša realnost i trebamo da, da radimo na tom planu, a rezultati dolaze od uzvišenog Allaha Subhanahu wa ta'ala. Molim uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji će imati osobinu stida i da nas sačuva svakog zla i svakog nemorala. u ovim teškim vremenima. Kulu kavli hada, wa stakfiru lani velikum, fa stakfiruh, innahu huval gafuru rahim.